Петер Хусанкай. Тилли юррисем. Мегельдени Мескердени пулать. Ыйсамыр çумăр пӹллечесенчен, Мен ма вӹсем кывак уярбала, юхашы, шывынмасыр, тахшанчен. Мехел шитмен. Мехел дени, мәскер таван, ыт самыр кайы хур Мәскершін вал пайдах шурамыкран бәшсе ирдеть, анмас кардепелен. Мехел шитмен. Мехелдені мәскердені екен, пахшари улмыширен, ма ун чымырдан чымырдансақ шитсен, прешер кашатех шурылычен. Мехел шитмен. Апла мехелдені мәскерінде, Ый самыр сірме губыс чинчен, мінма патнех патнех шитсесінде, пусмас вăл хелехне пюрни пелен. Мехел шитмен. Мехел шитсесен шумыр ярынать, шунатлы жун шүлден шаре анать, чечек папки илемлен шурылать, Йерги пелен юрриде юрланать. Михель щицень. кенехе пирай пертаван, те пилеш перты мардан. Чикешен ниде аслы пехилли, Эпе пулдымшке, ару асы тилли. Шуралны эп матур, Үзеп садур, Ате анне ачашлых нерем пур. Бәзем сума сумалық таным бұр, Херзем бәчірген меліх саным бұр. Шуралны еп шурхи чірліх пелень, Кәрлен еп кәрхи кәрліх пелень, Чекеш вірен тіркалашма тесе Етса тухман мана пиелесе. Ул дуйықра еп ураланны дед, Тұхыралла чәлге кыларны дед, Шуралны епі уйықы барзан, Ялбуш авдан шып щур жыр аватсан. Шунза выляна шалдар тюбере, хургайык семи шулдытна шүршіре. Сунар бұл эппин, тесе эпи, кавабана тивертне ух еппи. Ару араскалне эппеченех, тепек пеле шуралны тэнчене. Тебегіме куштарна да манне, шипше тепне пыдарны ыр анне. Унба бірле пытарны бал юрра, шавна тупса хал кәббе хурап. Севем шумне севем тиреп самах, пәр самах имержен, тепри ахах. Шаржапек юры ярыме бара, пәр сыпак сыр югать, шавра, шавра. Шурым сем килеші шуралса, Бат асаннем ларать, пуш тұраса. Шурым бұшран да шуры сурбанне, тербейлен сырынать ыр асанне. Вот шудыбе вылять пір чурече, ане жүретті белін кукринче. Бұл чашқырда бышлана шатмана, юсман шаржи керет мансым сана. Чарик тузайлет кешін хапха, Тинь уявран кередиккен аппа. Чересилсе эне сумаларать, ондан кетю яма тұқса Инге дұғат шүрік әлетірен, шылчал ик икшуш витре. Сыра сапмашкан шиввал хатерлет, лашра сыра хуране тербейлет. Хевелде духна, пішердет хыдах, Эпшав шиврам пекки дуса вырдап. шым ел кулса манбичине, салца видеть шапшур чаршиттине. Манатек нимде, немде кирлі мар. ача, пултам ар. Йымыкым шеш, буниге шул хискер. Шыналы кайынче, бір шухышсыр. Азатешім атлас тұхынны, арги нешерден шырден сөтірнет. Эберехте курас ырлықсем, лаша шилхишине пітернет. Сиксе утландам тур ут тихине, пусрым кемел пусине, карандардым пуржын чәлбірне, ярандардым хусан хулине. Хузанды остазе мәнешлеше, енербеленде слеше, пирен аттян менешлет пичеке пучласа, пыл эжет. Тават касра тавата Тават таран пари тур жирны. Хашин ятне ширныши турри, Пелес келечке ман шавдери хурабала жирни хурлаха, сарабаши савынмалыға, херлепеле жирни керлеге, симеспеле жишав сиплеге, тават касра тавата варли, Таригана гына хеве хупмалли. Хашне савза хашне ыдарам, хожин пушне сурбан сырдарам. Тават таште мерчен тухяба, илем гюрешешке уява шарди жырла, сатри сар улма, Ашта әнде вәзем бек бұлма, тарне илсен пәрі шел юлат, Таватышне илме шук ела. Тарне піргенчік пе Тепри пергенчик не терлесен, Вишіміші вырын сардырим, Таватымыш ура алтырим, Анча хорхым тавас херсем мар, тари дарикавар, тепри нар. Аслурам Аслурамрин шивди астарать, сархюрине шиди ябанать. Вадагасри варттандел кулсах пахандарать мана тіл Туригасри юррат апрацан, ялда пержин дашук шивраган. Анаткасрин антражать даши, те юс утты, те агыш иши. Ай-хай шухатрым шке канлехе, пур турра пюлехе, Маман юратыва тыватта, тыват шынна пюрмень тубата. Урамба ирсе бұрушын, курынайре тухя пуш. Хырахкандыге яр кычык туртре кывак куш. Чүречі умне бымарым, илтмеш болдым чыннене. Уйшы чикрим, юратардым, кешенялык келіне. Шитмел пуслых кемел ядым, симесады кунчине, шүт туса атта хывдардым. Укша үкре урайне. Туй келечі маршке тере кывакуш кулгаласа, пәчікше шәхер мен тере шіне лепах каласа. Чутлы-чутлы шибиттие, чут тумаре тамаша, сархер салтры чаршиттиде, хам келмерім канаша. Келесех тегілмелетші, батсене зума сабап, ашамыш кедет евче, юрадать Шурым бұшпе варандым ұйғыран, шарылдатса абдатчыш авдансем, аннежем сырынат икен сурбан, челем турцаларат икен атем. Мандарынсем ош ыйхине атса канаш тывашы икеш еребень, Хыш ывыла параржи салтака Майжук пәрне памазыр, пиллекрень Чи аслыне барас, ачи нумай. Икемішне барас, мышри узал. Вадалыхи шуртра осли самай. Унхышынхи авланны шеш кышал. Парзан парастыр кешіні бала тесе аттенне шут туреше. Ышта кайсанда качча пышпала, хур пульме тенчере тереше. Виделеге піргендем пущинчен, Кущулеметы цачарап аран, Нихшан манан шурым пушпелен, Варанас мармен тутла ыйхыран. Ман темескен топри типсе цэнь, Кокшым балан Құш пек тулы тулдар иксар курга, бірне әшсе, бірне үбіндерсем. Юба сари туса, әлгірмесен, шыл шивепе самнижым бірексем. Хорма анбарчы шытны күрға, шывепелех бұл выртыр ежерзе. да, бидер бидір битмесен, күшшілебе самнижым бидерсем. Епле сана савзаеп урыға, пуламға парымлы шірегірзен. бек аттен бұр, суғал айын жі, шин зымайы тивеймесші, ял елеге видеймесче. Амарткаек аннем бур, пәр жуначы шубырларе, тепрімбе выл хубырларе, явине сивжил ямаре. Пәрхет күшлі пичем бур, Пиллехне был маре, ман ура жіне пусмаре, хойде шынна пустармаре. Элердюлле ингем бур, хой аргишинче ардуре, хой хүне манавал тупре, пархадар катарттыр тура. Агыш пүлле аппам пур, асынмалық туе пульче, арчипе ярса чиз ачине мандятлы хуче. Шаргальчебек шыллымбур, улақтарық чамре, ишре, урлы бирле сама хилтре, шалт шалхушшинче былтытре. Ябардан бек ямак бур, Терсір енчік маре, кесерен майыр хер саринчен хабармаре. Хурчагапа хамбур, кунин шерен юр-юрларым, тартуйран дайып юлмарым, чуптуман хер хабармарым. Хапха умне тайылдым, хапыл курги эп Келгарды Келгардине тайылдым, хелешу курги еп әшірім. Палдыр умне тайылдым, пылчав курги эп эшрем. Пюрдегедем тайылдым, пюрне курга эп эшрем. Сак не тайылдым, сабыш курги эп эшрем. Такмакларым тайылдым, тав кургине эп эшрем. Керегене тайылдым, керү курги эп эшрем. Юр-юрларым тайылдым, юрав курги эп эшрем. Таш ташларым тайылдым, Тарлав курги эп эшрем. Шулық сулдым, тайылдым, шул күргине эп эшрем. Аслы мазар, хыямат, ут шемкеме хыяймасть. Туй пучлаши турлаша, Кугалезе шыр жавать, шынгырав шынгырдывать, тенгизем чынгырдывать, хердандыша ялдиша күймешіне шеклерім, не сирмерім, ватсен пилне куклетрем. Асатешем, асате, Манан ыры асате, ютшин ажи туенже, юстир камсулдыхындан, юр юрласа савандан, таш ташласа ывандан, ачун ачин туечен, тәне сірпір туяндан, хура шірбе хупландан, юман юба жыдайрын. Асанешем, асане! манын ыры асанне. Ютшин ажин туенче юрбек сурбан сырындын, кемел хушпутыхындын, хевеле бадандардын. Ачун ажин туечен, питне пирбе бидейрен, шине шерем піргейрен, шыға юба шіклейрен. Азатежім, азатте, азаннежім, азанне, Аргар шинчи ачара, ара, шитерейне чух, иксер харас пулдыр щук, хурланачке манын чун, шамал пулдыр нюр тапра, асынатып, тайлатып, тулды курка тыкатып, пехилере ыйдатып. Алла тытман шур алтутри, самныйым пурчыман, шума ман шут пижихи, самныйым пурчыман. Егеке мен самныым самныйым пурчыман, Пәр ман шын шәречі, самныйым пурчыман. Шив питермен ахах пәрджі, самныйым пурчыман. Халха тирмен алка энжи, самныйым пурчыман. Мая тарай жуха, самныйым пурчыман. Пушра пулман мерчен тухя, самныйым пурчыман. Сәргечлемен шен кубыспек, самныйым пурчыман. Туда мен шахличі бек, самныйым, пурчыман. Шур тудырым хуральчышке, пиши мере пилеге, егірілчем манкатылчы, манкемілі шеррем, татальче. Ахах парчи шуғалчышке, Алка энчи банайрышке, тарай шухамшам тапальче, тухья мерчене такынчы. Шын кубыс шемірілчышке, шықлишым пуян чиеп, пүлікшірен, хальчухынеп, кәлімшірен. Юрлап кына юрлап, мен барар, тарай енчік туза барыри, ошне ошо салам ярыри, тулне пуржын бала терлери, беле мерчен тирери, шаки шумне шәрі бидери. Ташлып кына ташлып, мен барыр. Сахян пушмак сырза барыри. Пушмак ышне пустав сарыри. тепне теве тире хурыри. Питне тюме ларса духыри. Тюмизене тупыри. тубыри. Кубасыма алып, мменнь барыр. Юрай сыри ысса барыри. Юрадуба хутыштарыри. Хала пылба халландарыри. Симе симбе симлендерыри, Хул шурыма хевде күрдері. Аттежім ман хусанын хушимар, аннежін порын пигимар, эпхам дилли пупаны ят шерук, мандек такмакшы тавра радик Хабардам шүлі тушине, шаврандам пахрам ял енне. Ялды бацем мен хубахра, Алзи калбаге саклатра. Пушкеленчи умесенче, Сенгер черки аллысенче, челемесем шылхушинче, тетемесем урайынче. Пурак тепне каща те, черкишіне пахащышке. Эшмелисем пірре сыпма, туртмалысем Ан хуй хырыр батсем сыре, табырырақ енчегере, калады беп тилли сире, ним күмесессінде бире, патша ерех күрех дыре. Табак кимми килехтаре. Эй эсир челемшесем, тенчери келемшесем, хамда эбе челемше, тенсирден де келемше. Ну жине де курнышау, пулны пуля терлинчен, Пұрынарға бұрныша, емдеп шыре берничен, емдеп шыре берінсен тапрадат бар шенерен. Усрав агышпек самныйым бурче шамраклах шыре керсе хур пульчы. Ун шур атал хавипек пюне, хурт капшан кашисе ячы пуле. Хура пуршын пек катра шишне, дева шаврайры репуле. Ах савнишем, яла ят ямарым, хевамри бек упрарым, Эппілмен чешке кенне, эс кун шулсыр пуласа білменчі, туйсыр білні херсене, эсрель ареме пулат тейеші. Шаврашилі клентер, шаврынайдыр, урым-сурым табыл тавылландыр. Куш курми хура па масар пұшлықне біштерсе сан еванайдыр саншинчи юба, та тапрусан халдыландыр. Шелен пулса шусатух савнишем, чегеш бешсе бешсегил савнишем, чүреше хажа кешинелар. Манын хурлықты юрра итлеземче, шунаган шунае слапландар, шунату айне савса илземче. Турда тулли турут табалка, чымырданса юртса шул илет. Пәтчен пір буш юлзан талыға, шухышласа ларса йыл илет. Айхай таман аллать, шав аллать, Щул хыттыне хуплать капаш юр, Чарем эметленеть малала, Савнажа хуплать, тодаш хур. Шынгырах та шынгыр шынгырав, Мәскердесе шангардадать ши, Итлеп, итлетеп те ангарап, Тәліндерет тәнче тамаши. Айхай шулзем ерзем тагырмар, Ланкамана лаган миже хут. Шапахникам калла таврынман, кашнин хойне шуна, хойне ут. Кашнин хой шемелле шангарав, шул кескетсе бырать биртлесе. Хура шажарлана янрав, анса шухаличен илтмесе. Кукук, кукук, барман янрать, шаки шубать, тойри ташлать, тубылхисем, туячисем, хурынесем хержумесем, шемерчесем, шәне ку ку ку кук тілі келет, сене ерсе келет, вешле етті вешсе бұрат, лерге етті верзе бұрат, агар етті ашса бұрат. Ку-ку-ку-кук, чәнне гала, меже жүле бұрынмалла, меже мулгач тукмак – туламалла, меже уба улатмалла. Кукук, пәрі жул, кукук, ик жул, кукук, кукук, темчул, темчул. Ыдарайме шуттенчеме, салдавым шук үпкелеме, Байғалым шук, шыре кеме. Шер палырми юр жыбать, шур килете юқтарать. Шамры кемір, бек, Йывы шине пастыдать, Шилдуғатте те Шамры кемер, шавын бек. Шерле сывлым шып югет. ирхи хибел тибетет. Шамры кемер, шавын бек. Вылер кулыр ытларах тедепеп тилли бара урых пулмыр шамрык теп. Айғай юрлас юрлас юррым бор. Камалама хуплать хура хур, Камал ущи хамла юши, тереслесем тилли, сыпсагур, юрла гына юрла теедірде, чын-чын юррин осты еп марчышке, Пір пигенсе юрла бұшласан, каях тамар чын-чын ыстаран. Сагыр буны сагыр вамбур, Тахар тағар буны тағыр такмагым бур, Умырсенер сарса суйла гына суйла юрлам Крегірсем сары, пылыр хыла, Юрлайып шичи бер бала, Пызык сене пысайсан, Мен калыршы эзир еп кайсан. де курга херри чендер, Шине-шинех таванымсем сендер, Үйсір пушым уры уйлинче, Эшни-шини сеткүл пулинче. Эпин шав да бар, керде да Эшер шиер таван, быляр кулар, Никам да ик әмір ман, Никам да шук тенче тыдаган. Шерде шитмел шагайып касырым, Шер чыдайми бюрт еп лартырым, Пуса пус мине, Херех чеге пустав сардардым. Тытса улықмалы тыткине, Пилек чеге сардардым. Алык албастисен кымылне, топсисене есірен тудардым. Пығыр пыдабала шаптардым. сене кемел хурдардым. Кирбут хужи херцурт кымылне, бунике кымака кылардым. сене шалах барсам, сене тула Хевел беле уйық кымылне, херіхте бір канды кастардым. Куй шармалла чаржав кастардым. Херехте бір читлих шактардым. Килен каян хына кымылне, херехте бір кук-кук ярдардым. Сывадыран келес кунхине, саргаланса кукук авадать. Палладыран келес паргаланса пыргаланса ку-кук авадать. Хам тавансем келес кунхине, харыслатса кук авадать. Ыдах ютсем келес кунхине, ылмаш-ылмаш кукук аватать. Кача тереш келес кунхине, кайса-кайса кукук аватать. Хере бараш келес кунхине, херсе кайса кукук аватать. ача бачак келес кунхине, ахалдатса кукук аватать. Хужи юптарнине сиссенех, шак юрапек топах чаранать. Тарын шыба андам ошох тесе, мерчен сабагесем осып тезе. Мерчен сабагесем пулмаре, юхан юшкынчыксем пулайре. Э пурныш пурынма ансат тезе, ыршин шутне кеме часах тезе. Ыршин ятне илне пулмаре, нужам хышран, першит юлмаре. Хой чиккине херце квар сюнет. Анчикер урах хурын хайыра. Чүречір кіленчі сенгерленет, керхи авдан сасы янах ярать. Керегері батсем, илтмесірге, мәскер галачы шав авдан сире. Кун віріне татах аккун келет, кун мар ирдет, шын әмірі ирдет. Тепел кукринчизем, сире тата, сире мәскер галачы шав авдан. Эшшен ингемер сырынать сурбан, эсир энер сырыннинех салтман. Улах ухтармышсем, саркачысем, сире авдан мендетха, итлерзем. Тул жудылать, киле таврынмалла, самны ятне ан ярырчы яла. Хер соринчи хер пигезем, тавси, сиремен пальдерет авдан заси. Ула эне эшес шын кардара, кевендере ыдалыр хабырдырах. Сендре шинчи сем сире, мэндет шав киккирук, ілдедері. Сар ингер час игерче пешерет, вот ущинче шиме ансамыр, тет. Камаларзем шемше, капак пегех, челхер шеварарзем чегеш пегех. Тав кургине эшремеп теппи, шул кургине епле эшепши. Вăр çаврака пек ушланга кывай чăрсе ярандыр авака. Вырдах сарбай, сыхлайес уртмаха. Шиде унда пире паяндыха. Вирт каясыран жери тавра алдам, алдам да ик юман шальчалардам. Ял кызымын түбі бек шеш хуран, ярам еп, каврыш каштаран. Шыға чее чейі Эшсем татахта пирен пурикен. Парга ле кывагал ами, вырдать уртмахы машыны жайми. Она текне татса энде депте, товар сапса хубах шулсизембе, черге депте кварышне варса, ожаласа илеп пысландарса. Сеткенле кайыкашы кергуне, шуне тумлатрым шагырым жине. Шунса керелне качыр тукмакне, кышладып шабырса енчен енне. Пушне шива барадап, перегет, келес шула тада шәрпуш әрчет. Пыр жезембешім миша кезембе чүклет ман анжығым хойбәлнебек. Хевелянса келет, тюлектенже. Шура пылебелен деп чей. Тетімленет, сарбай пағат кушран ун шухышне чухлады пеп аван. Атя хужам, атя, деть вăлмана. Веше пучлареш, тыдес пышална. Керселарады пеп хамышлыха, танладып әмірхи шапыртлыха. Нар нарт-нарт тава тепри, хускальча шарымсан эцемірі, ақса шап шапшур майлас керсем, манпуш тілнех шевхарчышы бішсе. Кәррес тываттын үкреш месерле, сарбай пышалса сипеле пірле, валт ыткынса тухать хымышлықран, ижет, чымать, юргев зірдар жымман. Тубыжыма чигедіп уртмаға. Әмі бұрық, шидіға. Адя, силлен юлдашым, таврынар, рахмат сана, чілгезір яна кун киле сы пулсан, рахмат сана, усламжы, шарымсан. Элек чухне эпхам элекче, ман пұжымра сазар шелекче. мен тюпи чон тарай, чи тарринчи шүши кәмілчі. Элек чухне эпхам элекче, хура талапамшам юлече, пилегемре керен пишихи, кокор ашши сары тилече. Элек чухне эпхам элекче, тевешемен алзи айра жуна, умра урхамах, арла чамыр чен тилхепетче. Элек чухне эпхам элекче, шер чухрым радаман пәлешче, ваты ватшин, яшпаяш, ашта даман сымах Әлік чухне пхам әлікчі, пыжадан бек күшлі егетші, кача бүрнем тулли шәретші, качық тұртма серен пәрхерчі. Әлік чухне епхам әлікчі, теле егір енжік белетші. Шуғышласа бұқсан, пурныш мар, шивырмасыр курна тәлікчі. Шынгар кына шынгар шиб юхать, авыр тілне шитсен шабырнат, тюлек кына чырем лып качун, шин самахне илсен тапранать. Ваштар гына ваштар шил вереть, ман шүш пайыргене бештереть, шүш пайырги шүше шулшимар, вештерземи хуйха чыререн. Кикак кына кикак хурсаси, элле анас шере шурлыхши, ышчик баргать, кымыл Элле пурнас кунзем хурлықши. Элле тивлетимен мен жимана, Элле йывыр кили самана, Юрла тилли, юрла, юрруна, Пір шавында Ебаныш сана. Айғай варман кашлать, варман кашлать, Турат шумне турат хужас буль, Ман камал хушалать, чун хурланать, машу машкан щук кушуль. Айхалі шілі шаврынать, шілі шаврынать, сары шулшы чалышшын бішсе анать. Шуғышламан шухне шухышым шук, шухышласасын пушым шаврынать. Айхай пәлет юхать, пәлет юхать, ман пушымри шаврака шәлекпек. Ирдет иккен күн шул, асра юлать, каш шивырса тілленне тілікпек. Тілі гына тілі еші, Телле мінекенне Ти тедел шарт-шарт таша янызем, Тилли бұлмас кавыл нянизем. Хузан гына хузан дееші, хузан кируже ман атежем, Хула хуши пулма мул житмен, хужа таржи пулма хур битмен. Майра гына майра теешше, майра пике таван Сет сәтпе жива күртне пулна деть. Кадан пирпе на пулны перех пірех пиге хусан хулинче. сама калас шикленеп, хелехенчен хелхем тухмеши, сірен сіркечеме хыпмеши, сухалама ярзаилмеши. Юррым жыма юрлас шикленеп, Шунат шумне шунат хушмеши, тарза бешсе ухмеши, черем тюпи лутра пульмеши. Та шыма ташлас шикленеп, тавра чаваш тапса сикмеши, шыр шәмрелсе банса петмеши, шиче ютсен шилли шитмеши. От утланса кустардым улыха, хурынлыхра пытардым хурлаха, Мен бур хуйха суйха пушратыцан, тухма була тикен, тар ухмаха. Мын сан тұрық шүре-шүре, пір ұвыш та шук хүре, кутарана шитсе, ватта супса, ним пиллеме туссем маншук сире. хи кентенче, шыр шаврага, саки тени ай сарлага, Шак пурныш тупсымне тупас десе, Пәргеленсе хыта тиккен шамга. Калар хамана, калар. Шак пирен куш куран тюбе, шак үбендерне некавак алдар, херри барабал, етепей. Калар хамана, калар. Шак ылтын шипшым хибе кабар, ыдарайми сархивеле, кам ывыца ярса пір Кустарна кустарны бәшсір ербеле. Калар хамана, калар. Хыжан, ыштан, мінле байхалдыр, шакман бек уйға, нухрат шылдырсене, шакхамыр, шыреде чымырданыға. Калыр хамана, калыр. Ништа ярза пусма аптырадын, шырхерринче сархыйырда, ана шинчи хура тапрада, пулман тубада. Сарайым ра шабадып кирбеч, сасардық тым итлеп, хуллендерек, юна ансирбет, эп эсше, эсі пулын, эп. Лашра сырас реде бебі, чибер сар чыма, шитче шитсен кургам хизебе, чымтуз чәлге кылар жыман. Илемлі ебі, тере, мәскершен хальман алы том. Ах, эпсана ва ыдарайми ыдалыттым. Эп адлы херринче ларадып, ыдахальден чул суйласа, пірне илесшінші, сазардык, чул муклашки кыларчы сас. Эп улы пек шарбуз чаритче, эп булдым курык, пыл, уба, хвармана эдем, антивче, уттарчы, хусук магуба. И удари, удари, Удар çулне тухари, тилли питчер кукшине уйшлангара курари. Тилли пичер мменнешлет, хурт вăл тирбейлет, сірме губыскаласа, сырдарасшын хетленет. Хурт чури нырлать, нырлать, хурама çине сырать. Тилли питчер алдарпа, пәррнине оса ярать. Улт ураллы янавар, янавар да айванмар. Пит шинче упаленет сықса хор булашын мар. Хымыр капячек әшен, хужине палла декен, пылды вастет хабартырақ, Шыған шуры шешкінчен. Тілі бичірмен давать, пыл дадать, карас парать, шичі худ симлене сим, хонезем умнелар дать. Тавда буш, шерсеткенне, пыл дуза күлегене, тавда буш шак шуттенчен, иксілмі перегетне. Тав зире, хона бірле, пурынар ялан тірле, келес шулда шакнашкал, керегемір кәр керле. Хурал пиртне кетем хурланса, хурахалық үкне урайне. Кандур тавраш сене яланса, чакартарас дед куланайне. ял ялбуш тепелде, пашалу бек метал умсенче. Шемірт хулы бұрдадь бір кәлде, тиек ширать сетел хушинче. Ай-хай ырашым жук, туллым жук, маккар яран килне мулым жук, тараганран ытла ылдын жук, пул хуппинчен ытла кемел жук. Та салдымда вырттырым урайне, сухалымпа шалдым тусанне, шемерт хулы касре шурыма, йывыр шухыш хесре пушыма. Тәнче тыдан чынах бұр болсан, курат шевал шакна күшепе, еплеха шин Шақ парынса, шак мышкала чәмсір түсіпеп. Тақшандан шандан ман тытман такмака, тапратмалах шимпір абака. Некрутке би, сасича би, хуска тилли тілі салдага. Патшамырын патвар алдынче, Пұрынаттым кешех чэнь, пахма еваш, шалда чыбаш, чатрым сухал чабарлан чэнь. Хварым-марым халық камалне, хвардым шке пырдак хамынне. тандашым сэнь, Ачи пачи щитне хойсене, мын-мын шива кәсмен сулдымеп, шүл-шүл тузем шинче булдымеп, инже-инже, капкас енже, нихшан кайми юрзем курдымеп. Керек ашта шитсен де икен, нужаллы чун нумай ырринчен. Шуттен жаре, хевел пірре, Ыши перспектив мест әмірден. Ингек пеле ингек пәртегел, белен шүлден бір мегел, парзан барать, чарзан чарать, пірне майыр, пірне юш игел. шандан бақтыт ман такмага, тапратмаллақшы пір авага. Некрутке ви, сасы чевви, хуска трешех, тилли салдага. Әмәдемзем челем тетемебе, вешсепе севем севемебе, шанчыгымзем курка тепне путса, хупланчышы шытман пірчісембек. Ағалін маркалана авалдан, турра шансан, турат шине тұрнан, шинна шансан, хушилықна хушан, кама, мене шанас хаендеман. Таржа шанан хырақ күш юлать, мышра шанан сымсу булать. Шан еттуна, ажаш шілхебелен, сан аллуна улдав зырвал Адя сарбай, шемже юра ашар, адя тават уралы янавар. бар, тыца ыжалы бұрдак, хуйхи-суйхи салане чылда бар. Усрав саргайек пек юррым бур, ун читлихне ужас шудым бур. Кайыгыма ушса кларсан кайран пашырханас хурым бур. Кам хулбу ши сасибеле савантаре жи, хуй хительне пулсан дебатса, Щуначе чепе яре Авал бире ах тур деечеш, муржав мима тур деечеш, шива юксень, Сарплами варынсан, сар плами сатур деечеш. Кучух эпир кызык пулманши, сухалсене сухыр тулманши, кымыл чень пурынса, магас маба мухмырланман жи. Керегерен тухсах үгичен, шапатана кудын сыричен, азаттесем патне осансан, амандарах булачейден. Эхім темесірех кынасчы, чәлем сюниченех шынасчы, ундан ытла сирек аласан, чәлеген йонашичен йонасчы. Тап тагырах ыр ут таганать, тар тулхарать, Тадах çултытать, начарлашан пірре такынсан, шапақ шапах тыпылать. Хыш юх юр ыстиех йынышать, пушне ухса илет, майлашать. Хылға зем йынышсан, аса килет бара, хайлаша. Шандалық шудымар, шул хура, Шилдыманра мая кам курать, Пилеш туя жине таянса, Хыпаланса пыран керт юра әмітленет эдем малалла, ыраскалзем юлайт каялла, тәнже волттарнинче валдансан, тада ышта шыпа ямалла. Саманызем сагыр тәслішке, саламатсем бижі вәшлішке, бірі гына пире жабынсан, аюй, вишші бех легечке. Тюре жара ялан тюредет, Шәрде патша, шүлде туры дед, тілі гына паян ансартыран, ялдах весем, эдем муре дед. Ул жушасем ай ут улаштарашы, улма чыпар утсем тапыртаташы. Яш урхамах пек шамрак әміре, күш күшшүлі шабырдадачке. Шымылтайзем айшелік шаварашы, Юйн тавара хакла айгыларашы, ирсе жухална шамрык әмірзем, ним хак парза елме хал шук таваршке. Пусма жизем пусма анлашы, сенче сар аршынзем біляшы, керек ышта кайсан да тәнчере, бір аршынра тывады жид тыванжым. Китайзем камить айкыдардайшы, палатшы шибелень ай куш пабайшы. Эп ырдым пурныш камитне курса, Канзасында бырак мана бардакшы. Карды-карды кайық хур ирдеть, Үрегайык хурне айбай келеть, Хер ывыл үстерзе ватта супса, Ача оспех шыре кеметі ведь. Шуралны эпе шарамас иккен, озаны беп шапшур кепепелен, ансун манаес пуп лештенчесем, кутенчереде ыбынны еп. Тень. Айхай Мұхмыра эшметтем, мухмыра шүрбеп жерметтем, ман манпушым ырадать, урылла хевелде сімдеттем. Урыя ушлангыран ирсен, Үзір не бұдан ичен, херен деген пір кайык бұр, Пахтарать ялан хойгушын жен. Бара ебе шамрык, эп буян, Тараганда ылтын бараман, Хамшын хам еп турыда патша, Тенчедигес шутшандалыктан. Эш тилли, эш, деді беп бара, Пір им был, тепре сара, Осама әшменші хатезе хужыран юрла тірер шавра. Айғай юрласым бұрда шүк мансасым, Күн и хут келмес пүлжав тусем, Кунжул чынах чынақ худ келес бұлсасын, Иш білмечеші ыры ол путсем. Хевел кондырларан тұрсулынзан, Каш бұлнынақ бара, каш бұлнынақ, Пурне де пуштарза Иртнех, иртнех еден күн жылна. Чуречерен керет шуралны шужым, тәлірей мерімде кетсе. Ан хуйхырсамчы пужым, ан жеркужым, земде калықшке тезе. Итлеес ыр херцурт, вучах асты, парады беп сана пари патты, келі масықла, ан сүндерзем, кавар жүмне кавар есту, шырле хыбалазан жүресем, каржығыма, андив, асту, Вадылат бір бұл сарбайым. Санында күш хубанги тарданза әнде сарғайына, ман юратны шумшаки. Элехи хевдю аштажи, шыбыртса илденсенде зенде хурт кардажы ян сан санбалан. Шандарасшында юрасшын, эсмана курмасырен, Тарахын сиксе ачашын, чуптыватын пидемрен. Хирбеле эбир пыружын, эс хавасын хамлаца, е екарыш хыщын, ытканатын алхаса. Халес лапка, салхуландын, васкамазыр, еребе, хюрине суллагаладын, кивсегет ывысыбек. Пәрбірне аван чухлат бар, ұслы күшу зембелен, ман күшіран пықса хоштапхыр тем каласпек тингерен. Кам білет, тенес каландыр, білме манны кустарик, пожалне курми пулсан да куян хыщын кустари, савны итым, вататаржым, пурныш елдер ерепек, шаванат пырхапырдакшы аслы шулын хиррибе. Аслы шултырых ирдеші, сумлы умлы упусем, труй кыпа бирхендереші хындыр тумлы ұлпутсем. илмес илмеспір, кут бу сыртыманда шажавақ пидерене тиер, елдерінде труйкында. Урым-сурым, табыл билем, ири кажи, был бірре, капланса хускале киле, шалсалар де пур ере. Уничен шават бір харбыр хар хамыр халбалан, Ташта йӹрреммір чухале, таштан киле, сыл баран. Сар сарбайым, иккене бір егірлешне елдербек, хырақшар шыба білмес бір, пурныш хирен керчепе. Эс манран малдан билзесін, тирюнден уртмах туза, шақса жүріп ептірбейлен кабакал осан хурса. Хам малдан кынас пулсасын, пур йытта хушап сан майна шакмашкан, энче кушлы шыррыме. Юрт бараес куянгышын, куян пышкышланы чух, ула улада хыттын, шабы булдыр, ман учук. Чиеты маренчен перчелем дурым. Капчан кыран эп аврым чабакне, савынышпада, пада, хуйхыпа туртырым, сисмерімде, де, күншулым иртнене. Шыға шапанянчен еп алдыр турым, шыдықласа терлерім аврине. Сирсе сирлейме сымбыл лулдардым, сисмерімде де, күншулым иртнене. Віренерен еп купыс ұсталарым, хәрпилеге бек турым баррине, пір савынса, пір хурланса каларым, сисмерімде, де, күншулым иртнене. Пәчәкшеш күш кушкески, тума бәлнеде иккен осты. Ир қаш тұтсапығаттым, каш вірдушында Ас астумарым, тандышым, туймарым, нарбе херлі бидім пәдімбек, пәргеленне кайны пәлімбек. Урхамақта бұшлы ес тура, пешихи шиншехші ман жумра, ир тұрзасында пұжа дұратым, каш вірдушында пужа тураттым. Астумарым, тандышым, туймарым, пыржалаве евр шүшімбе, кукшаланны юлна едембек. Ик кашта шурчыхым бурчыман, Бадыриге шылым бурчыман, Пыдавка тулли шырца едаттым, Шене сүз тыла шырца дадаттым. Астумарым тандышым, туймарым, Хавшаса каяйны каштамсем, Бешне Анна шурыча хымсем. Пысташа тавран куш пурчыман, Пығаймасшы күшімран тышман, Тенгерсе біша шахырдатым, Лашама биш ухымран баллатым, Кондырлада шалдыреп куратым, Шел білсен сая гаять мұндарын, Күшім халде бидір шивчыман, Кама еп Ни керемет, ни пүлік, ни хырбан, мана марыш ватлахран. Куншул вешне тухады беппе чун сивенче пур ыры усалдан. Чүклерім чүйгеп, тытрым ураса, пәдердім сум пір пуслық упраза, анчах марым халичень, турышпала парағыш турбаса. Эп курдмы хевеледе уйыға, Эппелден пурлыха да шуклыха, мәскершін мантада юлашкинчен, чун барынчы шақпызық пызық хурлыха. Шуралны эп және, рахмат, жердуны еп шак рахмат, мәскершін еп елт ханықса пұрне пурне дедивіш харыс прахма. Тенче манба пуйрименде, айхай, манхыщен бұл юра ерим, айхай, ма тапракым би, эпшенерен, тапра пулмашкан дивеш, калырха. Арым жазем арым туны белен, ладаймыш ман эмереме. Асам жазем асам сунны белен, ладаймыш, хесек Пуп таврашсем, пруш веркаларны пуреперех эпикке пурнас щуук, мулла шырша суса ухытнипе, мул хушме ман тустарынны кунчул. Тыдам хайеп сірме купасыма, сірем хайеп, сирем шухышыма. Шур старикрен табамеп, кернукер, кинемейрен табам, тухяллы хер. Хересене хибек бештерем, качизене кисеп пексиктерем ыргурыр ялдишсем хамбур чухне. Манзамыр пір саман пурне шукне, ыштан білес тен эпшре кірзен, байи кулми де пәді сиктермен. Купызым шым тавады хелехрен, шак шут шандалыган тавады ен. Эсир таватын пәрдаван икен, ывылымсем мәскер сире пиллем. Шурхат палах әшсесінде жидет, бүрнескебе әшсесінде бедет, пірле бұрынныне мәскер жидет, калаха аслы ыбылым, итлем. Иккілензе пүшне пішкірдеген, ман икіміш ыбылымшым иккен, ан иккілен, ик юплесенеге пірер кәлдех тиреші, белен. Ваданышлан кургаты тараган, вадалық ыбылмаржы жаваман, вада пюрне чиварамми анман, анчах пәчен оната да Ик халхаран тыца чуптаваган, вал кернюгер мариман. Ару аси, ачаш айбан, пушушине шавандарах телей. Анмагырыр, келдишім манын. Анмағырыр таван петень, анмағырыр, Ыр күржі аржым, ялыжым, эп Сабайлы ывыл херім, кинем, пәр пурнышын пурах пәр билем, пурнатын числы, числы биль, пехил. Эпир пәр тымардан әрчене, таван бетен, пәр кене, шыр жыл сунат сиреман бил, пехил ыр кюржім аршым, асыр асырсенче юлать мансасым, хушшымырда вірмере жил, пехил. Ялйышым, савна хурахалых, шакшут тенче пире ханалық, хана ызанчы, пуша кил, пехил. Таван шыржып, барманда улық, санран шурална, санын булып, эспаран паран эс ил, пехил. Юман хыма щуурдардым, тупык турым, манран юлакансем чарманмаса, хыма хушшисене сар ывас пусрым, керхи çурхи шывсем сырхынмаса. Ак энде эмірлі кил шурдыма күллен курса тұрадып күшпалан. Маншухыш, тенчерен уйрылма, тенче хамран уйрылы малдан. Щуралны эп чишка чымыртаса, Шак шутшандалык манын денебек, Вилзесен вырда пюрнене сарза, Бір ываш пурлыға да илмептек. Манран тухман, манба пәтмен ела, Парахар хары шыр шудилих пилік пус, Алца пыдарырда, юрла-юрла, Ташла-ташла саланыр, килне тус. Кулати кен пирден шак шутшандалык, Хевеле, уехе, ялдах кулать, Тепле пірре яр те алық, әмірлігех, шарт хубынса юлать. Аштаны бір күнда келсе керет бір, ашта тұқса қаят бір, кам білет, шил тапранать, хайырлықра бітет ер, лүшкендерет, хураш репетет. Нумай шухалны пуль ер шутласасын, әдем таптаны әмір хайшырне. Шабақта эп хамран келес пулсасын, хыварыттым хам шабадам ерне. Ытарлы калашатыны, чынахи теме пулдарыш тандыш пілішсем, мен шабады, шапла пырать сымахи, пәр юррым юлдырда рехмет теем. Әлі челім шитрі, күжім хупынать. анта кырсам күшшулі маншине. Чун біріне татах, чун хушынать, Йылт пушатсақ каймас бір Эл Әл желім жидірі, күшім хубынат. Анты кырсам маншіне, маншине, товареларе күшір Таван каймас бір инжене, вырсан вырдат бір хамыр шыршине. Анты кырсам күшшулі Чун вырынне татах чун хушынать, текел чумне хырах килех тырать, щурхи курак пат-пат курын калать, кірбек каюшын пәлет хупланать, чун вырынне татах чун хушынать. Ял пушатсах каймаспыр тэнчене, варман бек ешім юлчы ял Херхен мелле камал сыршынсене, ют шин хупать бізен күшісене. Ялт пушатсах пыр Элчелем житре, кушем хубанать, пур эметте перхарас сыбанать, сыбынать, ялда халду бынать, ялт ывышта приневал пуханать. Элчелем житре, кушем хубанать.